Each week. Две ячейки каждую неделю. Tuesday, 5.30, the team apartment. 5.30 на Горняцком. Not here. Not Не here. здесь. Okay. And Thursday we have a second Bible study. Четверг вторая второе зачение Библии. The second Bible study is here at 6:30. Второе это здесь 6:30. Um, the offering boxes are there. Коробочки для пожертвований um, там. Thank you for those that give regularly. Спасибо тем, кто регулярно Give with a жертвует. joyful heart, right? Жертвуйте с радостным сердцем. Okay. Let me say something about our our, our uh, giving for the ministry center. Я еще упомяну кое-что за пожертвование в церковь. I'm I'm Строю so всё. thankful and so excited that everyone is participating. Я очень рад, что все участвуют в этом. But we also have many many friends Но у нас также есть очень много друзей в Канаде и Америке, uh, которые очень разными классными способами помогают нам. Um, Friday morning, let me tell you just a little story. okay? Э, Расскажу небольшую историю. пятницу утром Friday morning, I opened my, my computer and looked at my email, включил компьютер, заглянул себе в почту, And first, first email I opened was from one of my close friends. Первое письмо я посмотрел это от, моих, от одного из моих близких друзей. And he told me that he and his wife would like to give a very large gift to the ministry center. Он сказал, что хотел бы пожертвовать очень большую сумму для церкви строящейся, для, на строительство церкви so very thankful for these friends. Я очень благодарен за этих друзей. Then Friday night, just before I went to bed. И прямо перед тем, как спать уже, тоже в пятницу. А, let me check email one more time before I go Я еще раз проверю почту перед тем, как уже пойду спать. There was an email there from a, a church письмо от церкви, that, uh, I know very well, very, которую я очень хорошо знаю, очень дорогая церковь Канаде. They, they wrote to tell me и они написали мне, that they just had a meeting, о том, что у них был, только что была встреча, they had some extra money in their budget, и в них э, в бюджете были дополнительные деньги, как бы лишние. And they made a decision и они решили a large gift to отправить the тоже большую сумму на строительство. I, I'm just so very thankful И я очень-очень благодарен for all of these dear friends. за всех этих дорогих друзей. They don't know you, they'll never meet you, Они вас не знают и никогда не познакомятся с but they вами, care about you. но они любят вас, они And they pray for you. молятся за вас. And they care about ministry here in Ukraine. И они думают о служений в Украине. And that's one way that they can help. И вот таким способом они могут помочь. And we need to know that and just be Мы very, very thankful for нам стоит знать об этом и быть очень-очень благодарными за это. Next Sunday. Следующее воскресенье. Next Sunday, December 24. декабря. <clears throat> Listen carefully. Внимательно сейчас. Our service will be at 12, not 10. И мы начинаем служение в 12, не 10. Wow. And we will start at 12, И начнем в 12. not 12, Не 15, 12, 15, 30, not 12, 20. 20. We will start at 12. Начнем в 12. Okay? Хорошо? And then afterwards, И потом we're going to have a meal together. будем кушать вместе. Christmas meal together. Рождественское кушание, Okay? Everyone is invited, of course. обед. И все, конечно же, приглашены. If you can, if you can help, please, with this special meal. можете помочь с этим всем. Um, Vika's here. Please, if you can give. Uh, обратитесь. Today or next next week, whenever, 50 гривен, please. К Вике и когда у вас получится, получится дать 50 гривен. Okay. If you don't have 50 гривен, Если нет, 50, не переживайте. If you can help, please, Если можете, пожалуйста. Then we're gonna we're gonna have some songs after. Потом будем петь. And we're gonna play a game together. Будем играть. And this game is a gift game. И эта игра игра про подарки. So if you could bring one small gift. Если у вас получится один небольшой подарок принести. Don't spend any more Пожалуйста, не тратьте на этот подарок 30 гривен. больше 30 гривен. Максимум. Максимум. Максимум. Maximum. В этот раз должно быть 100. So just just a fun little thing. Just a fun, Просто- something fun little thing. Okay. Before we before we uh, um, have the message this morning, Перед началом проповеди I want to I want to talk a little, just a few minutes, просто пару минут хочу about уделить something that's very important uh, to all of us. Not to say to me, but for all of us. э, кое-чему, что очень важно для всех нас. I want to talk a few minutes about Church. Поговорим о церкви. About church. Okay. What is the purpose of church? Какая цель у церкви? On Friday night we had our church leaders meeting. В пятницу у нас была встреча лидеров. And, and I love to have our leaders leaders meeting. И мне я люблю проводить эти встречи. We talk about things that uh, we want to do as a church. Мы говорим о том, что мы хотим делать как церковь. We need to do things. We need to do things that fulfill our purpose. Нам нужно делать то, что uh, помогает выполнить нашу цель. Okay. Исполнить нашу цель. Everybody should know what our purpose is. И все должны знать, какая у нас цель. If I asked somebody one day, we're walking down the street and I see you. Я кого-то спросил, может вы мы, я прохожу по улице и вижу вас замечаю и говорю, What's our purpose? Какая наша цель? You can say, oh, yes. И вы говорите, вот так-то, так, так. Okay. What is our purpose? Какая у нас цель? Very easy. Очень просто. Here you go. Ready? Вот. You know this. You know вы this. знаете. Вы знаете. Okay. Love God. Любить Бога. Love people. Любить окружающих. Be more like Jesus. И быть больше похожими на Иисуса. Все. That's it. That's why we exist. Вот для чего мы существуем. What, what is our purpose? Какая у нас цель? Любить Бога, любить людей, быть похожими на Иисуса. That's it. Love God. Любить Бога. That's number one. Who said, did I say that? Это я сказал. Я придумал, может. I didn't say this. Я не говорил это. Jesus said this. Иисус сказал это. most important commandment Самое all of the Bible. важная заповедь из всей Библии какая? Love God. Любить Бога. Are you, are you loving God? Любите ли вы Бога? Are you loving God more each day? Любите ли вы Бога сильнее с каждым днем? Everything you do needs to point towards helping people to love God. Все, что мы делаем, оно должно быть связано с тем, чтобы помочь людям любить Бога. What's your second purpose? Вторая цель какая? Любить людей. Любить людей. Did I say that? Это я сказал? No. Ну. Нет. Who did? А кто сказал? Jesus did. Иисус сказал. He said, This is just as important. Она такая же, Иисус сказал тоже, что она такая же важна, We need to love people. как и любить Бога. Мы должны любить людей. Love them without judgment. Любить их без осуждений, не осуждая их. What's the third thing? А третье, Быть похожим на Иисуса. Be more like Jesus. да, похоже на Иисуса. Be more like Jesus. That's it. И все. So, is it just about being saved, having Это our sins forgiven, речь becoming идет a просто о believer? том, чтобы спаси, Окей. спастись, стать We're all верующим done. и все. No. Нет. No. There's two words. Okay, remember these Два two слова, пожалуйста, помните You их. think about the purpose. Our- What's our purpose? И с- думаем о цели two the theological words. I love theology. Теологических слов. Redemption. Искупление. Transformation. Преображение. That's it. That's all I care about. Все, о чем я думаю. That's it. Redemption means искупление значит we're going to love people and draw them to Jesus. Будем любить людей и приближать их к Иисусу. So they will repent and put their faith in Jesus. Чтобы они покаялись и поверили в Иисуса Христа. Right? Да? Is, there, is it over then? И все, на этом все? No. Мы закончили? Нет. Redemption. Искупление. Verse number two. Второе. Transformation. Преображение. We need to keep being new, new people all the time. Мы должны продолжать Changing. быть новыми людьми, постоянно изменяться, становиться больше похожими на Иисуса. И все, вот, вот что такое церковь. Всегда, когда, ли, когда бы вы ни вспоминали о церкви, думали о церкви, думайте о трех вещах. Love God, любви к Богу, love people, любви к людям, be more like Jesus. И о том, чтобы быть больше похожими на Иисуса Христа. Redemption. И потом искупление. Coming to, coming to the cross, когда вы приходите к кресту, their, need to repent and put their faith in Christ. приближать людей к Иисусу, к тому, чтобы они покаялись и поверили в Иисуса Христа и преображение. We shouldn't be the same people. Нам не надо, да, не стоит. Это плохо, когда вы постоянно стоите на месте и не меняетесь. We keep changing. Нам нужно продолжать We keep growing. меняться, расти, becoming new. становиться новыми. That's church. И это церковь. We do this. И мы делаем это. For adults, yes. Для взрослых, да, это так. I care about adults. Я думаю о взрослых. Not just adults. Не только о взрослых. Young people. О молодых. And и our children. о наших детях. Everything we do Все, что мы делаем, is to help them это чтобы помочь им love God, любить Бога, love people, любить людей and be more like Jesus. и быть больше похожими на That's why we have Sunday school. Вот для чего наша воскресная школа существует. That's our purpose. Это наша цель для этого. That's it. We want to help them. И все, мы хотим помочь им. As a church, we help parents. Как церковь, мы помогаем родителям. We're not a substitute for parents. Мы не заменяем их. We're, we work together. We're мы работаем вместе, мы сотрудники в этом. Right? Да? And so we need help. Поэтому нам нужна помощь. As a church. Как parents, церкви, родители, those who are not parents, или те пока еще не родители. We Нам нужны люди, которые могли бы научить. Нам нужны помощники. Okay? Поэтому, если бы вам хотелось бы этим заняться. Я, я не умею учить, преподавать. Ничего, мы можем помочь вам. Но если у вас есть сердце, которое говорит, я хочу помочь, мы можем помочь вам, помочь нам. And there's for helpers too. Helpers. Для помощников тоже это Okay, we полезно. need helpers too. So talk to talk to me. Просто обратитесь ко Talk to мне. Vika. Vika's in или charge к of our Sunday Вике. school. Она во главе нашей воскресной школы. Okay. And um, if you'd like to, to help, we just ask, ask people to serve once a month, Мы просто Just rotate. просим помочь людям rotating. один раз в месяц, и Okay. Потом кто-то другой будет помогать. И так меняемся. Okay. So that's a little bit about church, yeah? И это немножко о церкви, да? We know, we know, okay, I, Хорошо, теперь... I didn't I forgot that. I я забыл, я забыл. I didn't know. say I forgot я that. не будем говорить, что я не знал, будем говорить, что я забыл. <laughs> okay. Any questions about that? Может, есть вопросы об этом? One other thing about church. Еще одно о церкви. I am hoping Я надеюсь, Adam and I have talked about this, мы с Адамом говорили об этом. I hope Я надеюсь, that we will not be meeting here much longer. что недолго мы здесь будем встречаться, Maybe by, not собираться. in, not in December, Не в декабре, not in не January, в январе, maybe February. может быть в феврале. Maybe in February. Может быть в феврале. We will be meeting in the uh, Lighthouse Ministry Center. Будем встречаться в центре а, Маяк. Yeah. Good, good, good. Right, Vova? I hope Так so. нас называется. You think so, maybe? Yes. I think so. Vova's really helping us. Uh, he's an electrical engineer Очень помогает нам, он э, электрик, and uh, giving us a, a lot of help with the, the whole electrical part of the buildings. очень большая помощь идет от него Appreciate that насчет very much. Thank электричества, you. и очень ценим это, спасибо большое. Okay. All right. Well, we're going to talk about the uh, Christmas today. И будем говорить о Рождестве сегодня. If you have a Bible, please open to Matthew chapter 1. И, пожалуйста, если есть Библия, откройте Матфея, первую главу. There is a danger in preaching and teaching about Christmas. Э, Существует опасность, когда вы проповедуете о Рождестве. What is that danger? Что это за опасность? The danger is this Она такая. it's familiar, everybody knows. Э, Всем знакома эта тема, все знают об этом. M- Most everybody knows the story. Большинство знает историю, So I'm not going to say anything new or fancy. поэтому я ничего нового не расскажу или какого-то <laughs> классного. We know the story. Мы знаем историю. So why do we even Так go over it Зачем again? мы опять ее затрагиваем? Well, because it's so very important. Потому, ну, потому что это очень важно. This is, this is a story of, of God reaching out to us. Это история о Боге, в то время как Он простирается, простирается к нам. How, how many Christmases have you had? Сколько у вас было oh, Рождество? Не говорите. This, this is my 66th Christmas. Это мое 66-е Рождество. Isn't that crazy? Это просто ужасно. And I love it. Да, это, это не ужасно. Это классно. Просто прекрасно. Да, ужасно классно. I love it every year. И каждый год мне очень нравится. All right. Matthew chapter 1. Let's, Первая глава. let's look at the story. Матфея, давайте посмотрим эту историю. You know, when there's a birth announcement, И когда кто-то а, not a, говорит, a birth, делает объявление. Not that the baby's born, but you're going to have a baby. Объявляет о том, что родится ребенок. We're going to have a baby. We're going to have a baby. Не то, что он уже родился, но то, что у вас будет скоро ребенок. It's a very joyful это очень announcement. радостное yeah? объявление, да? Okay. Not in Matthew 1. Но ну, такого мы не видим в первой главе Матфея. Mary's pregnant. Мария, она беременна. It's exciting, right? Это же классно, да? Not in this story. No, it's not. Нет, эта история такого не говорит. What happened? Что произошло? That's what we need to look at. Вот что мы должны That's рассмотреть, what we need to understand. что мы должны понять. Okay. First, before we look at the, the actual story, И перед тем, как э, э, уже прочитать историю, notice the context. давайте учтем контекст. This, the context is very important for us. Это очень важно для нас. In Matthew chapter 1, В Матфея первой главе, verses 1 to с 17, 1 по 17 стихи, just a bunch of names. куча каких-то имен. See, oh, I, people, how boring. Скучно. <laughs> It's not boring. Нет, это не скучно. This is very, very important Это context. очень-очень важный контекст. All of these names are here for a purpose. У каждой из этих имен есть цель. When we read these names, И когда мы читаем их, we realize that this, the baby that's going to be born сознаем, что э, младенец, который родится, is a relative of all of these он people. родственник этих всех людей. The, the, the most important one for the author, Matthew, И самый важный родственник для Матфея is who? это кто? King David. Царь Давид. That's right. Matthew, the author, is showing that this baby who's going to be born is heir to the throne of Israel. Wow. That's, that's pretty important. He shows us that through Joseph, the legal father of Jesus, э, Должный отец. Не, Not the а, physical father. Не физический отец, но. But the legal father. Отец, который э, по праву. Through him, через него, this child has a right у этого ребенка есть право David's throne. на престол Давида, на трон его. How cool is that? Сколько это классно. That's what Matthew He said, you must understand this. You need вот to know this. Матфей говорит это, вы должны это понимать. This child is very special. Этот ребенок очень особенный. So, so what happened? Поэтому что произошло? Let, let, let's review the story then. Давайте okay? рассмотрим еще verse, раз. Verse 18. 18 стих. Look there as, as we read verse 18. И давайте вместе будем читать его. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Mary and Joseph are engaged to be married. А, Мария и Иосиф, они обручены. Now we need to understand и нам нужно понимать, in Jewish culture, что в еврейской культуре, when you, when you became engaged, когда вы обручены, You always waited one year. Вам обязательно нужно было подождать один год. One year before you are, are legally married. До своей свадьбы законной. It's during this year, during this one year of waiting, года ожидания, sometime during this year, какой-то момент этого года, before, before they're married. до, до свадьбы, до того, как они уже What happens? Что происходит? Mary becomes pregnant. Мария, она становится беременна. What are we going to do? А что делать теперь? Okay. Mosaic law. The Mosaic law said закон Моисея that she could be stoned to death. Том, что ее можно будет побить камнями, да. Okay. Because she has been unfaithful. Из-за того, что она Проявила неверность. Okay. Let's go on. Let's look. Next verse, verse 19. Следующий стих 19. Жених Марии Иосиф был человеком праведным, и узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. Obviously, и очевидно, Joseph cared about Mary very much. He loved her. Очень любил Марию. So he made a decision. И поэтому он принял решение. He decided not to tell Не the говорить. Jewish court system. э, и еврейской системе суда. Okay? He thought, okay, Он подумал, what can I do? хорошо, что мне делать? I don't want Mary and this child to die. Хочу, я не хочу, чтобы Мария и ее ребенок So I'm not, погибли. I'm not going to say Поэтому anything. я ничего не скажу. And I'm just going to quietly, Я просто тихо I will quietly divorce her э, разведусь с ней, so that she can go чтобы away, она просто м, ушла so she can have her baby и родила своего ребенка and go on with life. и просто продолжала жить. That was his plan. Вот Такой у него был план, And that was because he loved her. и из-за любви к ней у, нее, у него был такой That план. was the best thing he thought he could do Это было лучшее, что ему казалось, in that situation. что он мог сделать в этой ситуации. Okay, let's go on. Go on. Next verse, verse 20. Следующий, 20 стих. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней от Святого Духа». Okay. Did he, did he fulfill his plan? Осуществил ли он свой план? Иосиф? No, no, no. Нет. Bef- Before he carried out this До plan, того, как исполнить свой план, he had a dream. у него был сон. God sent an angel to speak to him through a dream. Отправил ангела к нему через сон, чтобы ангел проговорил с In ним that во сне- dream, во сне. И в этом сне God communicated to, to Joseph. Бог проговорил с Иосифом. He said, Joseph, Он говорит, Иосиф, stop being afraid. <laughs> Хватит бояться. I, I, I don't want you to be afraid. Я не хочу, чтобы ты боялся. Okay? I want you to go ahead. Я хочу, чтобы ты... And I want you to marry her. Взял и поженился. She has, listen, Joseph, she has not been unfaithful. Иосиф, она не проявляла неверность. She has conceived a child. Она зачала ребенка. Miraculous. Чудесным образом. It was a miracle. Это было чудо. And she was she conceived this child Зачала by the Holy Spirit. ребенка через Святого Духа. There was no there was no man involved. Не было, никакой мужчина не был вовлечен во всем этом. She has not been unfaithful to you, Joseph. Она не была неверна Иосифу. So please, I want you to take her as your wife. Он говорит, я хочу, чтобы ты взял ее как свою жену. Verse 21. Let's see what happens next. Verse 21 He learns, he's going to learn some more very important things. Кое-что очень важное тоже узнает. Verse 21. 21 стих. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их. Joseph. Иосиф. This child Этот ребенок. is not just any child. Он не просто ребенок. This is the promised Messiah you've been waiting for. Этот ребенок, обетованный Мессия, которого вы ждали. He is going to be the Savior. Он будет спасителем. He is going to provide the means of giving forgiveness to Он people, forgiveness of sins for people. обеспечит спасение людям и прощение от греко- грехов. Well, w- was this a new idea? И это было чем-то новым. Let's go on. Verse Эта 22. идея. Verse Давайте 22. Продолжим. 22 стих. 22 and 23. 22 Excuse me, 23. 22 and 23. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка. «Вот дева забеременеет и родит сына, и назовут его Эммануил», что значит «с нами Бог». This event, и это событие, Mary being pregnant with this child, беременность Марии этим ребенком, was not some new idea. Это не было чем-то новым, какой-то идеей, но... This is not something that no one knew anything about. Не что-то, о чем никто ничего не знал. This event was promised И- 700 years Об этом- previously. Событие говорилось 700 лет, за 700 лет до этого. The prophet Isaiah, Пророк Исаия he wrote in Isaiah chapter 7, verse 14, В 7 главе, 14 стихе писал об этом. Chapter 9, verse 6. 9 глава, 6 стих. That this would happen someday. Это когда-то произойдет. This event was simply God keeping His promise. Это событие просто значило то, что Бог сдерживает свои обетования. This is the God that we serve. И такому этому Богу мы служим. The, a God who keeps His promises. Богу, который исполняет свои обещания. That is a very important way to, to describe our God. И таким образом мы можем описать нашего Бога. God is the promise keeping God. Бог, Он сдерживающий обещания свои. You never have to worry whether God will keep his promises or not. И нам никогда не стоит переживать, исполнит ли Бог свои обетования. Verse 24 24 стих. Joseph wakes up. Иосиф просыпается. Let's see what happens. И давайте посмотрим, что дальше происходит. Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, так как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. Ого! Look at that. Ну, посмотрите That's pretty exciting. классно, да? Joseph wakes up. Иосиф просыпается. And what does he do? И что он делает? He's, hmm, I wonder what I should do. Интересно, что же мне делать? I'm going to have to think about Я, this. я подумаю-ка. Hmm. I, be- I better talk to some friends and get some Мне надо- Пойду advice. поговорю с друзьями, может они что-то What посоветуют. they, I'll ta- then, I'll, then I'll take a Потом, vote. потом я как-то попрошу их I wonder what, every, проголосовать. what everybody thinks I should do here. Интересно мне просто, что тут другие думают. Is that what he как does? мне поступить. Это так он делает? Immediately. Нет, он сразу же. Joseph took Mary as his wife. Мария стала женой Иосифа. He didn't wait for this year to be completed. Не ждал, пока пройдет год. What else? What else did he do? Что еще он сделал? Now look at the, this verse. This last verse is really, really important. Очень, очень важен. Verse 25. 25 стих. Но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. Hmm. Joseph and Mary are now husband and wife. Иосиф и Мария теперь муж и жена. He, he, he obeyed. He obeyed God. Он послушался Бога And he took Mary as his wife. и взял Марию в жены. They're legally married. И теперь они в б- законном браке. But here, listen, listen, this is really important. Вот очень важно послушать. Joseph, Joseph doesn't get enough credit. Иосифу недостаточно как-то хвалят. I, Joseph was an incredibly godly man. Иосиф, он был очень м, бог- благочестивым мужчиной. был. He is married now. Теперь он раке. But he chooses to do something. Но он принимает решение. Or I should say he chooses not to do something. Или мне нужно сказать, он принимает решение не делать что-то, что-нибудь сделать. He chooses not to have. Принимает решение не. He chooses not to have sex with his wife. Не иметь половых сношений со своей женой. That's just putting it really. Just put it out there, yeah. yeah. saying the word, yeah. Uh-huh. Yeah. It's like. No, I just didn't use the word. You didn't use the word. Okay. Can't say that word in church. You can't say that word in church. No, <laughs> I, I, said it. I'll say it again. <laughs> give you a second chance. Don't give me this burden. <laughs> I'll give you the second chance. on that. Окей. Joseph and Иосиф Mary, и Мария, husband and Муж и wife, жена, legally husband and wife. законный муж и жена. Joseph says we are not going Иосиф говорит, to мы have не будем sex. заниматься сексом. And he said it. Hey. All right, that's okay. God made it, it's good. Okay. Not until До after того момента, after Jesus is пока born. не родится Иисус. Okay. So what? Хорошо, ну и что? Come on, people. Ну же, люди, These are young people, это молодая пара, probably teenagers. скорее всего подростки. They're, they're married, Они в браке уже. and there's not going to be any sex. И вообще не будет никакого секса. Okay. Joseph, I, I really, I really admire this young man. Я, очень ценю этого молодого человека. What's he doing? First of all, what's he doing? Прежде всего, что он, he simply, делает? He's obeying God. Он слушается Бога. He's showing respect проявляет уважение for Mary, his wife. к Марии, okay. своей жене. He's showing incredible patience. Проявляет невероятное терпение. Self-control. Самоконтроль. Could I have done that? А я, у меня бы получилось так. I hope that we'd be able to say И yes. я надеюсь, что мы можем сказать «да». This is a very special situation. Это очень особенная ситуация. And Joseph, Joseph simply humbled himself И Иосиф просто смирился and he obeyed God. и послушался Бога. Did he have to? М, Должен ли он Did- был was сделать it- это? He said, well, "She's my wife. I, Ну, она I же can, моя жена. we can we can have sex. That's normal. That's, Заняться сексом, это ну, ничего what's, the, такого. what's the deal? Что тут, что за... Would he been wrong? Он был бы неправ тогда? And a norm, normally, we say, well, of course not. Ну, если так посмотреть, то нет. Joseph stands out in in the Bible Иосиф, он э, его показывает в as an Библии incredible example for us. как очень классный, невероятный пример для нас. An example а, of пример. humble obedience to God. А, смиренного, смиренного послушания Богу. Of having uh, self-control for a greater purpose. Наличие самоконтроля для какой-то большей цели. What's, what's going on in the village? И что в in Bethlehem? происходило в Вифлееме? Excuse me, what- Nazareth. Excuse me, not Bethlehem, Nazareth. Извините, не, в- не в Вифлееме, а в Назарете. What's going on? Что там происходит? Everybody's talking, right? Все обсуждают это. Number one, Первое, they're supposed to wait a year before they get married. это то, что они должны ждать год перед тем, как What are those guys doing? Why did they get married? провести свадьбу. И они, It они hasn't говорят, been что a это year они yet. делают, и года еще не You can't прошло. break tradition. Нельзя нарушать You're традиции. supposed to wait. Вы должны ждать. This young man, who does he И think этот he молодой is? человек, что он Taking о her себе as his возомнил, wife. берет ее в жены. Can't do it. Нельзя. What's going on? Все думают, что это такое? Что это? And then И потом they find out that she's pregnant. узнаем о том, что она беременна. Ого! Now the talk really begins. Теперь мы по-настоящему говорим. You think that wasn't stressful? Вы думаете, Time for them? испытывал? Не, они не испытывали стресса сильного. Incredible stress. Невероятный стресс. Emotionally. Эмоционально. Physically. Физически. For both of these young people. Да. Обоих них. But he made the choice. Но он принял решение. Joseph made the choice to submit to the will of God in his life. Принял решение подчиниться воле Божьей в своей жизни. Life is um, not always easy. Жизнь не всегда легка. Life it, easy, yes? Жизнь легкая, жизнь легка. Yeah. There's a song Life is always fair. Жизнь всегда честна. да? справедливая. No, Может, час. life is not easy. Нет, жизнь не легка, Life is not always fair. она не честна, не справедлива. But the best path Но самый лучший путь, for us to walk по которому мы можем идти, is always это всегда the path that follows and obeys God. путь, который следует за Богом и слушается Его. There was not a lot of joy when the announcement came that Mary was pregnant. Особо много радости не было, когда узнали о том, что Мария забеременела. The joy that they did not experience that would normally be there. Радость, которую они не чувствовали, не переживали, которую обычно им стоило бы переживать. I think they received many, many times over Я думаю, они потом получили ее с достатком, as they became more and more aware когда они все больше и больше узнавали what was actually о том, happening. что на самом деле происходило. 'Cause They, they blocked out all of this stress and the, the outside voices, Они просто о- ограничились, and they realized what was happening, оградили себя все, все, всего, что было снаружи на них, давило. И э, поняли, что происходило. They had incredible, incredible peace and joy. У них был невероятный мир и радость. And that's our opportunity too. И у нас тоже есть такая возможность. Okay. To be able to experience peace and joy. Иметь возможность переживать мир и радость. when, when things are not very, not ve- very fair, Когда дела идут не очень хорошо или um, when things are not going very well, мы испытываем, we с remember, нами поступать несправедливо, и we remember that God мы is there with помним, us. что Господь с нами, Okay. He never leaves us, never forsakes us. никогда не оставляет, не покидает нас. All right, let's pray. Помолимся. Thank you, Lord, for this reminder of, of uh, uh, your love to us. Спасибо Тебе, Господь, за это напоминание Твоей любви к нам. That um, though we as, uh, as people are, have a sin nature and are, are in rebellion against you, И несмотря на то, что мы, как люди, имеем греховную природу и восстаем против Тебя, you love us still. ты все равно любишь нас. And you prove that love. И ты доказал свою любовь. Not just with words, не только словами, but with actions. но и действиями. You sent your son. Ты отправил своего сына. Lord, we thank you so much for that. очень сильно благодарим Тебя за это. As we get, get close to the time of celebrating the, the birth of Jesus. И мы уже приближаемся к тому, чтобы отпраздновать рождение Иисуса. help us to be humbled once again, Помоги нам снова быть смиренными, knowing that without, without this expression of your love, we would be lost and hopeless. зная, что без этого выражения Твоей любви мы были бы потеряны и безнадежны. So we thank you. Поэтому мы благодарим Тебя. And help us, Lord, to continue to, to follow you, Помоги нам, Господь, продолжать следовать за Тобой, to obey you, слушаться Тебя to enjoy your presence in our lives. и радоваться Твоему присутствию в нашей жизни. We pray these things uh, with thanksgiving Молимся с благодарностью. in the name of Jesus. Amen.